Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu i savjetima građana sektor. Nalazimo se u kulturnom centru Lamparna u Labinu, središtu Labin Art Expressa, a, a gost je Dejan Zahtila. Bog. Bog. Malo ćemo razgovarati o cijelom projektu Labin Art Expressa, kad i kako je sve to počelo, kad ste nastali. Malo možeš nešto reći za početak, predstaviti cijelu organizaciju. Evo, udruga Labin Art Express osnovana je još davne 1991. godine, tada još kao kulturno um-, umjetničko društvo i 98. E, smo se registrirali na novo e, kao udruga Labin Art Express, a 2005. smo promijenili ime u Labin Art Express 21, a sve to vezano za naš projekt e, Pozivni grad 21. 1998. godine je službeno otvoren i, i kulturni centar Lamparna, iako smo sa nekim aktivnostima u njemu započeli još 1993. E, godine, uglavnom sa nekakvim e, radionicama, kazališno-plesnim, e, vizualnim radionicama i tako dalje, da bi negdje 96. uz pomoć Europske unije započeli sa rekonstrukcijom lamparne i ona je znači, u ovom današnjem obliku otvorena u rujnu 1998. E, godine. A kako ste uopće došli na ideju? Od kuda je krenula cijela ta priča oko Labinart Expressa? Prve e, godine, u stvari sama priča je vezana za, za početak rata u Hrvatskoj kada smo se ja i moj e, prijatelj pokojni Farkaš Krešimir jednostavno našli u Labinu i sada nismo znali šta da radimo, nismo imali novaca za pobjeći u inozemstvo, a nije nam se baš ni išlo u rat i bilo je stvarno vrijeme depresivno, mi baš taj rat nismo osjetili kao vi, ne, u Karlovcu i u drugim dijelovima naše zemlje, ali opet smo ga osjećali na način da čovjek jednostavno, ljudi nisu pričali ni o čemu drugom nego o tome i da budem iskren, jednostavno da ne poludimo, odlučili smo da na neki način za, započnemo sa nekakvim kulturnim aktivnostima i to najprije u starom gradu Labinu. Tako smo 1992. godine obnovili tu e, nekada tradicionalnu pučku feštu koja se zvala Petrovo, Inače u šestom mjesecu znači se ona održavala nakon toga svake e, godine i e, zamislili smo je ne samo kao nekakav pučki festival sa štandovima hrane, pića i tako dalje, nego i sa raznim kulturnim aktivnostima, znači na e, raznim punktovima u starom gradu. Organizirali smo ili koncert, ili izložbu, ili performans, ili nekakvu predstavu i odaziv je bio nevjerojatan, te prve godine znači ne i baš tako velik, međutim druge godine je već bilo nekih 5000 ljudi. 92. godine smo uh, tražeći lokaciju za jedan naš performans e, ušli u ove u prostore bivšeg rudnika uglja u Podlabinu i jednostavno smo, smo ostali e, iznenađeni na neki način ljepotom tih prostora i snagom koje oni imaju. Tada smo uputili zahtjev prema gradu Labinu da nam se dodijeli e, prostor Lamparne u svrhu osnivanja kulturnog centra, međutim grad se na to samo nasmijao naravno i e, jer je njihova namjera bila da u te bivše hale, nadzemne prostore rudnika, da ih e, daju za nekakve komercijalne aktivnosti, tako je recimo tu u velikom kupatilu trebala biti nekakva tvornica keramičkih predmeta, i tada smo mi na neki način ušli u lamparnu, zauzeli, znači skotirali i e, organizirali smo potpisivanje peticije koju je u neki tjedan dana potpisalo e, 1700 labinjana, a peticija je bila u smislu protiv industrializacije tih prostora za kulturnu namjenu tih prostora. I nakon toga je grad pristo i sklopili smo ugovor na 25 godina, odnosno na, najprije na, na 5 eh, godina, 93. godine i onda smo tražili, 96. godine smo zatražili novi ugovor jer eh, upravo zato jer smo, jer smo smatrali da nema smisla ulagati velike novce ako imaš ugovor samo na 5 godina i, da, i tada smo sklopili znači 96. godine novi ugovor koji još traje jer je na 25 godina. Znači još imamo nekih 15 godina. Odlično. <laughs> I kako je krenulo dalje cijelo uređenje Lamparne, ovo je prilično velik prostor, uglavnom za slušatelje koji nisu bili ovdje, koji nisu to vidjeli u Labinu, mogli malo pokušati opisati na što to liči. Ma to je, znači, sama Lamparna ima u, u bazi, u temelju 800 metara kvadratnih, ali ima visinu od nekih 7-8 metara, tako da smo mi u stvari digli ovdje još jedan kat. Znači, ovaj kat gdje mi sad stojimo nije bio u stvari kat, nego je bio krov. Znači mi smo, u stvari digli smo, ajde, još jedan katnik, 200 metara kvadratnih smo time dobili, tako da Lampana danas ima nekih, nekih 1000 metara kvadratnih i ima znači e, sam klub Lampana koji je za koncerte i predstave, koji je kapaciteta nekih 700-800 ljudi, imamo dva apartmana za smještaj e, gostiju ili za rad umjetnika, dvije e, kancelarije i još puno manjih prostora koje trenutno koriste e, razne glazbene grupe, ovi bendovi iz Labina za probe, druženja i tako dalje. Ne smijemo zaboraviti da ovdje imate i studio za zvučno snimanje, e, radio studio, tako, ste čak tako. imali radio da, da, da, e, da, to je vrlo važno reći, da smo mi prije nego što smo uopće započeli s aktivnostima u Lamparni, da smo 1993. godine osnovali radio, radio LAE, znači sa svim mogućim dozvolama koje su nam tada trebale, ali nažalost 96. E, godine smo izgubili koncesiju, znači Hrvatska vlada nam je oduzela tadašnja e, koncesiju i dala je novom radiju, odnosno novom e, tek osnovanom poduzeću koje je znači se registriralo tek dva mjeseca prije natječaja, znači nisu imali ni opreme, ni e, studija, ničega i koncesija je dana njima e, samo zato jer je vlasnik te firme bio jedan od voditelja lokalnog HDZ-a. Jer je absurdno da na natječaj se javi postojeći radio, vrlo uspješan, koji je čak imao veliku slušanost u Rijeci, a da koncesiju dobije firma koja se registrirala za radio difuziju tek dva mjeseca prije natječaja. A misliš da je to imalo veze što je bio E, direktor iz političke stranke. Pa definitivno, definitivno jer nema drug, nikako drugog e, razloga. Istina, i da, i pored toga, naime, mi smo jedna, jedni od onih e, državnih neprijatelja koje je naš e, pokojni predsjednik Franjo Tuđman spomenuo u svom božičnom govoru na trgu Republike 1995. ili 6. godine, ja sam zaboravio, kada je spomenuo sve one koje kao rade protiv interesa Hrvatske, između ostalog je tu bio i radio LAE. Ne znam zbog čega, mi nikad nismo bili totalno apolitičan e, radio, ali navodno to je, dobio sam neslužbenu informaciju da je jedan od članova tadašnjeg vijeća za telekomunikacije rekao da smo previše europski, a premalo hrvatski. U biti radio je koliko Tri godine radio. Tri godine radio. Da smo zadnjih šest mjeseci radili ilegalno, znači nakon što smo izgubili dozvolu i tada smo prestali s radom i upravo zato jer smo dobili informaciju da će nam doći e, zapljeniti opremu i državni inspektorat i tada smo stali sa radom. SDP-ova vlada koja je došla na vlast nakon toga, nakon e, HDZ-a, nam je obećala da će izvršiti reviziju svih postojećih frekvencija u Hrvatskoj i e, međutim, to nikad nisu učinili. Kakva je dalje budućnost, jer se može očekivati reaktiviranje radija? Pa ja se nadam evo, da, ćemo između ostalog i, preko projekta Stanica Mir, da bi mogli uskoro se naći u eteru opet. Ali, ali ne vidim jednostavno drugi način osim, osim toga. Ok, oni sad jednu malu pauzu pa se onda vraćamo za par minuta. No, poštovani slušatelji, dalje smo u gostima kod Dejana Zahtile, voditelja labinske organizacije Labin Art Express u kulturnom centru Lamparna. Pričamo o samim počecima Labin Art Expressa kao udruge i ustanovljavanja kulturnog centra Lamparna. Pa evo pričali smo nekim od vaših prošlih projekata. A, može još nešto reći što osim radija, čime se bavila Lamparna, odnosno čime se bavio Labin Art Express? Pa znači, e, da, Labin Art Express ima ovako, ja bih rekao, dva osnovna područja djelovanja. Prije smo imali tri, ali znači nakon gubitka radiostanice ostale su nam dva. Znači mi smo s jedne strane e, umjetnička grupa ili organizacija, znači koja radi vlastite performanse, predstave. Posebno bih istaknuo jednu od, ja je zovem frakcija unutar Labinat Expressa, to je Metal Guru, audio-vizualna grupa koju čine trenutno ja, Dejan Zahtila, Masimo Savić i Ksena e, Županić i bavimo se znači proizvodnjom glazbe, videa, konceptualne umjetnosti, performansa, instalacija i tako dalje, tako dalje. Znači jedna multimedijalna grupa. Dok s druge e, strane isto tako se bavimo produkcijom tuđih radova. Znači Organiziramo izložbe, organiziramo kazališne predstave i koncerte i tako dalje, tako dalje. A jedna od, od isto vrlo važnih aktivnosti, nažalost u zadnjih godina eh, zan, smo je pomalo eh, zanemarili, a, a prvenstveno zato što je Labinarte Express ostao bez jednog od svojih najvažnijih ljudi i osnivača umjetnika Krešimira eh, Farkaša, jednostavno ne više ne organiziramo te vizualne radionice s time da smo opet 2005. započeli sa kazališno-plesnim radionicama koje uvijek vodi nekakva strana grupa ili nekakvi mentori izvana. Tako ćemo recimo i ove godine, imat ćemo petodnevnu kazališnu radionicu e, na temu e, virtualne stvarnosti, u stvari kako e, performirati u virtualnim prostorima. Vodit će je grupa Nomad Teater iz Beča. Vi će javnost biti na vrijeme obaviještena, pa evo ako je neko zainteresiran iz Karlovca ili šire, može se javiti, a javno ćemo informirati preko medija i tako dalje. A vi ste vrlo dobro povezani sa ostalim umjetničkim grupama, e, prvenstveno u Europi, ali šire, je tako? Pa da, većina naših programa i aktivnosti je realizirana u partnerstvu sa tim nekakvim stranim organizacijama, udrugama, institutima itd. dalje Ja bih rekao da je 80% svih naših aktivnosti e, se temelji na partnerstvu sa nekom stranom organizacijom, a surađujemo i sa udrugama u Hrvatskoj kao što su Domaći Karlovac ili Uke Križevci ili platforma 981 iz Zagreba ili Metamedija iz Pule i tako dalje. Da, pa možemo ono u biti spomenuti neke iz Europe organizacije. Znam da ste radili sa uh, Noe Sloveniše Kunst, sa Draganom Draganom i dalje uh, surađujemo na projektu Nordung NASA Pula. Naime, 2004. godine Labinart Express je izdao knjigu Problem vožnje e, svemirom autora Hermana Potočnika Nordunga e, koji je inače rođen u Puli što je još uvijek široj javnosti nije, e, nije baš jako, jako poznato i znači te iste godine smo smo krenuli sa projektom promocije te knjige, odnosno promocije lika i dijela, i Hermana Potočnika Nordunga i tijekom ove i iduće godine i negdje do kraja 2009. godine mi bi trebali posjetiti jedno 50 gradova u Hrvatskoj zajedno sa Draganom uh, Živadinovom i predstaviti ovu knjigu. knjigu da. A knjiga je u biti izašla u izdanju isključivo vašem isključivo ili Isključivo u izdanju Labinat Ekspresa i sad je upravo dovršeno i drugo izdanje sa recenzijom e, profesora doktora Gorana Hudica i upravo, će uskoro skrenuti u distribuciju. Nešto si mi jednom pričao o suradnji sa Ministarstvom znanosti ili kulture o distribuciji knjige po srednjim školama. Upravo to, ovaj projekt Nordung Nasa Pula o kome pričam i drugo izdanje e, knjige je financirano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Kako to dalje sad teče? Teče, evo, mi na jesen bi trebali krenuti na tu takozvanu turneju znači sa knjigom koja će se sastojati, znači od, to nije baš uobičajena e, promocija knjige i er, više su to performansi u kojima sudjelujemo ja, Dragan Živodinov i u, na nekima će biti Ksena e, Županić, znači na jedan neobičajen način e, ćemo promovirati tu knjigu uz projekcije predstave, predstava Dragana Živadinova koji sav svoj um, umjetnički rad upravo i temelji na liku i dijelu Hermana Potočnika Nordunga i, njegov najveći, najveći projekt i, i, bazični projekt njegov dugoročni je upravo to. Nordung 1995. E, e, do 2045. godina. A, vjerujem da ćemo e, vidjeti prezentaciju u Karlovcu. Nešto slično je već bilo u domaćima održano, da, prije jedno dvije godine. prije dvije godine, točno. Da se vratimo sada Labinard Expressu, Lamparni, obzirom da većina ljudi koji su čuli za labinar Express to nekako povezuju jedno, jedno sa drugim. Da, da jedno drugo idem jer je to naše sjedište i mi organiziramo većinu programa u lampardi. I kako je danas situacija sa Lampardom? Šta se još događa? Isto je važno spomenuti eh, Transart eh, laboratorij, odnosno i festival. Naime, do sad su organizirana tri Transart festivala i od 2001. godine svake godine se održava Transart eh, laboratorij, kao što govori i sam naziv Transart bi značilo transdisciplinarni znači, festival. I laboratorij koji isto od, od prve godine e, radimo u partnerstvu sa tim nekim e, vanjskim organizacijama. E, taj prvi smo organizirali u partnerstvu sa Messing Network iz Beča i ovogodišnji isto radimo u partnerstvu sa ex eh, eh, teritorijal iz Beča, sa Libat eh, iz Francuske, Cijant iz Praga, i drugima. A sama lamparna u kakvom je na stanju, kako financijski ide, izlazi pa kraj financijski teško, kako jer mi nemamo nikakvu e, financijsku podršku od strane grada, čak, čak nismo oslobođeni plaćanja, ni, komunalija, ni, ili bi barem kad bi bili oslobođeni, e, plaćanja struje i vode, to bi nam već značilo puno, jer su e, troškovi nekakvi tekući lamparne iznose oko 10.000 kuna mjesečno. Znači to su samo oni režijski troškovi i mm. nekako održavanje prostora, čišćenje i, tako dalje. A uglavnom e, živimo od donacija za koje, koje dobivamo za projekte. Znači uvijek jedan dio e, sredstva odvajamo za funkcioniranje samog centra Lamparna, a od 2004. E, godine evo na sreću uživamo e, potporu i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a i te od 2005. godine i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Isto tako nas u zadnje vrijeme ne baš, ali imali smo u početku veliku potporu Istarske županije i što je nevjerojatno stvarno gotovo nikad potporu grada Labina. Znači, ono, jedna standardna hrvatska priča da lokalne vlasti ne podržavaju Ne podržavaju, tako, upravo, upravo, upravo tako. Znači, oni podržavaju i rukometni klub, i malo nogometni klub, i imate udrugu koja radi maškare, i u penzionera, i tako dalje, a ne daju potporu jedinom mjestu za mlade u ovom gradu. E, nevjerojatno. A s druge strane, zar nije Labin reklamiran kao nekakva art republika Grad ili tako nešto? kulture i, umjetnika. Da, nažalost, to je sam samo jedna floskula i ništa više. Znači, to bi, e, da je Labin grad e, kulture, onda bi u proračunu za kulturu e, bilo vjerojatno nešto više nego dan današnjih 300-400 tisuća kuna. Dobro, toliko dakle o odnosima s lokalnim vlastima, odnosno kako uopće gledaju na rad Lamparne? A, ja mislim da oni najrađe da ne, da ne postojimo <laughs> i da ovdje bude nekakav trgovački centar ili nekakav shopping centar ili šta ja znam šta već. Ok, imamo sad još jednu malu pauzu pa ćemo onda o projektu Podzemni grad kojim ste vi ovako isto poznati, opet mogu reći više van Hrvatske nego u Hrvatskoj. poštovani slušatelji. I dalje smo sa našim današnjim gostom Dejanom Zahtilom iz Labinat ekspresa. Expressa. u zadnjem krugu razgovora pričat ćemo malo o projektu podzemnog grada. Čemu se u stvari konkretno tu radi? Podzemni grad je projekt u stvari zaštite bivšeg rudnika uglja u Labinu, e, ujedno i, i, i spomenika kulture i to prvog takve e, vrste kod nas jer se radi takozvanoj industrijskoj baštini. Uh, inače je smo uspjeli znači još davne 1993. godine dobito rješenje o zaštiti ne cijelog kompleksa rudnika nego ovoga tornja, šohta, znači mjesta uh, u, u kojemu je bio smješten uh, lift i koji je ujedno na neki način i zaštitni znak Labina sa natpisom Tito gore i, i a, za, s druge strane je natpis LE, tako da smo mi, ja mislim, i prva umjetnička organizacija koja ima svoj spomenik uh, prve kategorije i od tada u stvari traju naši napori da se zaštiti čitav taj pijacal, kako inače službeni naziv mjesta znači u kome se nalaze te zgrade bivšeg, bivšeg rudnika. U Podlabinu danas je upravo znači, znači u tijeku ta procedura da se čitav rudnik isto tako zaštiti kao kulturni spomenik. A vi ste već napravili e, sada neke Inače, projekt vaš Baš podzemni e, grad je pokrenut 98. godine, znači paralelno sa otvaranjem lamparne, jer Rosari je i lamparna zamišljena e, kao dio tog projekta, de facto da bude ulaz u podzemni grad. Jer Lamparna je i bila, inače odakle naziv Lamparna je u stvari dolazi od lampe, ne, to je mjesto gdje su se, gdje su se punile rudarske lampe i posljednje mjesto na danjem svjetlu iz kojeg su rudari ulazili znači u lift i ulazili u podzemlje. I znači Lamparna je zamišljena u ovoj fazi da bude e, kulturni centar, ali samo do e, momenta dok ne instaliramo lift, odnosno dok se ne otvori podzemni grad i onda će u stvari biti Lamparna čekaonica za, za lift sa infopunktom, e, nekim trgovinama, suvenira itd. itd. Dok bi se kulturni centar preselio u prostor velikog kupatila koji se nalazi, koji je znači spojen na Lamparnu. Znači, 1998. smo mi inicirali izradu e, tehničke studije o izvedivosti projekta, koju je 2000. godine dovršio Rudarsko-geološko-naftni fakultet iz Zagreba i ta studija je pokazala potpunu izvedivost i sigurnost projekta. Studija inače je financirala Istarska županija i ona je de facto do danas e, financirala tu kompletnu projektnu dokumentaciju, dok opet, nažalost, grad Labin još nije dao se taj projekt niti jednu jedinu kunu, iako je 2002. E, godine kao stao i iza projekta i konačno je znači taj projekt e, gradsko vijeće usvojilo i kao gradski projekt. Inače, Županija je taj projekt, znači 98. na e, Skupštini Istarske županije proglašen e, takozvani milenijskim županijskim projektom. Projekt se u stvari sastoji, kao što sam rekao, u zaštiti te industrijske, arhitektonske i povijesne baštine bivšeg rudnika ugljena na način da se taj rudnik transformira u pravi podzemni grad. Kad kažem grad, mislim na grad sa ulicama, znači tuneli bi bili ulice e, s, trgovima, a to su velike hale koje imamo ispod, ispod zemlje, e, s trgovinama, šopovima, galerijama, muzejem industrije i, i rudarstva Istre, sa kockarnicama, klubovima, kinodvoranom eh, i tako dalje i tako dalje. I ono što naravno isto svaki grad ima sa gradonačelnikom, gradskom znači nekakvom samoupravom, policijom i zakonima. Znači to je neka e, pozemna alternativa ovom životu eh, kog imamo ovdje, nadzemnom. Evo, ja bih rekao nekakva paralelna stvarnost, ne virtualna, nego stvarna stvar. Vi ste tako nešto pričali ono 91. da ste u biti, koje je, 91. izašli iz tih... Točno, iz, točno, točno. Znači cijela... Iz e, rudnika da ste izašli na svjetlo e, dana. Znači projekt e, grad je u stvari dio umjetničkog projekta Labinarte ekspresa koji se zove Heroj 21. stoljeća, a, a govori o tome, naime, da su 1921. godine za vrijeme takozvane Labinske republike jedna grupica rudara bježeći pred, eh, talijanskom eh, vojskom, eh, ušli su u, jedan, jedno od napuštenih okna, u jedno od tadašnjih napuštenih rudničkih tunela i, i za uvijek su nestali. I a, 70 godina kasnije, 1991. godine, opet iz tog istog okna su izašla na svjetlost dana tri čudna, blijeda stvorenja obučena u te svećane crne rudarska odjela. I nazvali su sebe Metal Guru. Metal Guru su sljednici tih nestalih rudara 1921. godine. Kada smo mi 1993. godine zatražili od grada dodjelu tih prostora, mi smo sebe predstavili da upravo kao tako, da smo mi sljednici rudara i da je to naše. I na, šta se oni naravno nasmijali, ali ipak smo znači u tome uspjeli. Ipak, ipak, smo im uspjeli dokazati da je to naše. Jer Inače, za vrijeme Labinske republike, ta nekakav e, slogan e, Labinske republike bio je Kova je NASA, znači rudnik je naš. I sa tim istim sloganom smo mi izašli znači, pred, pred grad Da sad isto malo podsjetimo slušateljstvo, to se radilo 21. godine dok je Istra još bila pod talijanskom okupacijom, da, tada njih oko 10.000 rudara je diglo se na ustanak, to je, to je bio prvenstveno socijalni bunt, štrajk. Međutim, taj štrajk je evoluirao u de facto uh, ustanak i rudari su uspostavili svoju republiku na teritoriju u krugu od oko 20 km oko Labina, uspostavili su svoju vladu, vojsku i čuvali su granice te Labinske republike koja je nažalost trajala svega četiri tjedna jer, jer je Mussolini e, e, poslao velike vojne trupe sa tenkovima i tako dalje i tako dalje i ustanak je ugušen u, krvi, mnogi su ustanici izgubili život, a vođe ustanka su uglavnom pobjegli u Ameriku i, i u druge zemlje. O kojoj se kvadraturi općenito radi? Vi ste on, taj cijeli, što si pričao, nacrt i plan... Da, taj rudnik, znači, morate shvatiti da Laminski rudnik je bio jedan od najvećih u Europi e, u, u početkom 20. stoljeća. Njegovo, e, na, vrhuncu, a to je bilo 40. godina prošlog stoljeća, u njemu je radilo 10.000 rudara i godišnje se proizvodilo oko milijun tona kamenog ugljena. Rudnik je imao šest okna, šest tih šoftova, šest ulazaka ili mhm. pit, kako bi rekli englezi, u rudnik. U, opet, u, u krugu od 20 eh, km. Najveći, najveće okno je bilo upravo tu u Labinu i najveći šoh eh, je upravo u Labinu. Ostali su, nažalost, svi srušeni. Nažalost, je sramota, jer su isto tako eh, i oni mogli biti zaštićeni kao kulturni spomenici. I ovaj labinski rudnik je imao osam nivoa, takozvanih Eh, horizonata. Najbližji zemlji, taj, taj nivo, eh, je na dobini 160 metara, a najnižji, prvi ili osmi, ako sad ovisi s koje strane brojiš, je na dubini od, od 850 e, metara. Mi smo se odlučili za ovaj prvi horizont upravo zato što je on najveći, jer taj je horizont služio za transport ugljena. Znači, e, kopali su na dubini od 500 metara nadalje, ne? I išli su u stvari sve dublje, dublje i dublje. E, dizali su ugljen liftovima na taj osmi horizont i tu koji je u stvari bio transportni uh, kroz, njega kroz njega su išli vlak na nekim mjestima čak u dva smjera. Zbog toga je širina tih tunela na nekim mjestima i po 7-8 metara isto takva visina, što stvari nije više tunel nego hale. Ja zbog toga govorim o tunelima i halama ispod zemlje. I sve je isklesano u kamenu, nema nikakvih potpornih stupova, betona ni ništa. Toga je recimo njegova sigurnost je ista kao sigurnost e, tunela kroz Učku. Ne? Znači kompletno je isklesano u kamenu. A znači lokalne vlasti baš ne gledaju blagonaklono ili nisu nešto pretjerano zainteresirani? Ma jesu, oni su zainteresirani, ali e, njima se ne sviđa ideja da mi vodimo projekt a opet oni, ne, oni su u stanju ga voditi, to je ono nekakav status quo već, već e, dvije godine. Oni znači, jednostavno nema, ne znaju od kud bi krenuli, kako bi krenuli, s kim bi krenuli, s čim i tako dalje. I zbog toga, zbog njihove neodlučnosti gubi se vrijeme, gubi se novac, a, a prostori i oprema je u sve lošijem i, i lošijem stanju. Ne, o kojim se sredstvima tu radi? U biti vi ste pa, ono već neka, neka da, da, izražen ne, e, jer e, projekt je zamišljen da se E, realizira u fazama i u tome je i, njegova prednost. Naime, recimo, čim se siđe s liftom 160 metara ispod površine zemlje, nalazi se jedan ogromna hala. Znači, i ta hala se može srediti i počet i komercijalno i kulturno iskorištavati. I e, paralelno znači sa eksploatacijom prostora, paralelno se mogu otvarati i novi prostori i novi, i novi sadržaj. U tome je njegova sva, sva e, e, vrijednost. I ono što je interesantno je, znači da od tog, kad siđete 160 metara ispod zemlje, vi dođete, taj centar e, budućeg pozemnog grada i u stvari raskršće tunela, jer, gdje se oni račuju. Jedan krak ide prema Rapcu, i izlazi na najvećoj rabačkoj plaži, znači vi možete spustiti se liftom na razinu, znači minus 130, odnosno plus, 130, plus 30 metara iznad razine mora i pješke otići u Rabac jer je to svega tunel dug 2 km. Znači pješke ste za, par minuta na plaži. Znači na taj način bi Labin mogao on, turistički... To je to je fantastična takva je atrakcija jer toga nemate nigdje na svijetu. Da vi siđete u tunel i izađete na jednoj strani e, na, na plažu, na drugoj strani izađete u, Rašu koja je isto e, će biti uskoro proglašena spomenikom kulture se spominju u svim talijanskim e, knjigama arhitekture 20. E, stoljeća kao biser takozvane funkcionalističke arhitekture, a radi se o arhitekturi koja je svoj, koja je svoj vrhunac doživjela za vrijeme Mussolinija u Italiji i ta ista grupa arhitekata koja pripada i e, Gustavo Pulitzer Finalji, znači čovjek koji je konstruirao Rašu, su de facto dali idejno rješenje eura u Rimu onog dijela grada koji je poznat znači po toj arhitekturi. I isti, isto je interesantno da je Gustavo Pulice Finalji napravio, e, znači konstruirao još jedan grad koji se nalazi na Sardini i zove se Karbonija i on je grad Brizanac Raše, e, to je italijanski naziv Arsija. Potpuno dva ista grada, totalno identična. Postoje znači u Europi, što isto malo ljudi e, zna. I znači jedan krak izlazi u Raši ispod crkve, znači tako da izađete van na svjetlost dana kroz crkve crkvu, a treći krak izlazi na, u plominu, znači tamo gdje je e, termoelektrana, u blizini e, termoelektrane i taj krak je najduži, on ima jedno 6 kilometara ukupno i a da ne govorim da u, od tih tunela imate bezbroj malih odvojaka tunela prostora i tako dalje koji čak još nisu do kraja ni istraženi. Znači to ima ono posla za sljedećih par stotina godina. Upravo tako. Pozivni grad je projekt za koji u stvari nije bitno kad će biti završen jer on možda neće biti završen nikada jer ideja je u tome da jer kada se recimo sagradi i eksploatira taj a, e, a, e, osmi horizonta da se može ići niže na sedmi, na šesti, na peti, na četvrti, na treći na prvi, a da ne govorim, pošto su svi ti tuneli u, stvari se nalaze u kamenom brijegu, znači e, ne postoje nikakva ograničenja da se e, e izbuše, govorim izbuše, ne izgrade, novi prostori, znači jednostavnim bušenjem stijena. Na isti način kao što su nekad vadili, vadili ugljen, tako se isto sad mogu izbušiti u, kamenim e, stjenama novi prostori. Jer e, i to je jedan od naših uvjeta da nema nikakve gradnje dole. Znači grad koji će se neće izgraditi gra, e, betoniranjem, mislim, zidanjem, nego bušenjem kamena. I tako će izgledati, svi prostori će izgledati na neki način kao sače meda. Pa koliko kilometara kanala ima sad, znači, odnosno tunela? Pa, to je jedno 80 kilometara ukupno, a sad u ovoj prvoj fazi mi bi nekih 10 e, km koristili i negdje površine oko 50 e, tisuća metara kvadratnih u toj prvoj fazi. A sad... Koji vam je prvi sada projekt? Šta, on, znači prvi, prvi projekt je prvi dio toga projekta e, koji bi trebao biti dovršen druge godine i biti stavljen kako se kaže na tržište funkciju, u funkciju je virtualni podzemni grad Znači, zajedno sa organizacijom Libat iz Francuske, Cijant iz Praga, Nomad e, iz Beča i e, o, zatim Irgo iz Slovenije, postignut je dogovor da se ide u konstrukciju virtualnog podzemnog grada znači koji bi u stvari trebao sadržavati sve ono šta e, planiramo da bude u pravom pozemnom Možda gradu. kao simulacija. Kao, ne kao simulacija, nego kao, stvar, kao virtualna stvarnost. Znači, taj virtualni pozemni grad isto će imati svoje virtualne stanovnike, imat će i kino, i sadržaje, i radio stanicu, i novine, na neki način kao što je e, trenutno Second Life, ali za jedan uži krug e, ljudi, ne baš za svakoga, jer stanovnici tog virtualnog pozemnog grada na neki način će morati sudjelovati u njegovoj izgradnji. Znači oni moraju dati svoj doprinos i izgledu budućeg podzemnog grada i moći će isto tako imat će prioritet u dodjeli prostora u pravom podzemnom gradu, kad jednog dana on bude napravljen. Ok, Dejane, puno hvala. Ja vjerujem da će podzemni grad zaživiti čim čim prije. Pa ja se nadam, evo već druge godine, ako ne onaj pravi, barem virtualni. Ali to je samo jedan korak, ja mislim, koji će e, isto doprinijeti tome da ova vlast gradska čim prije konačno nam da e, konačan odgovor, odnosno e, dozvoli, mi samo od njih tražimo ne pomoć ni potporu, nego da nam dozvoli da krenemo u realizaciju projekta, jer je grad nažalost ili na sreću, to ćemo vidjeti, vlasnik prostora. Ne? A što se tiče web stranice sadašnje, gdje mogu slušatelji provjeriti o čemu se radi s nekakvim detaljima? www.lae.hr Evo, poštovani slušatelji, provjerite o čemu se radi. Ja sam siguran da ćete biti iznenađeni da se ovako u našoj blizini nalazi ovak jedan fascinantni objekt. Dane, puno hvala. Pozdrav slušateljima. be yourself and let the good Lord see That you ain't coming back Cause you're out of control Back to the roots Without a rock and roll we're out of control Give me your body and leave me your soul